чи то пак безсоння, скажеться старий. Без снодійного уже не можу. Совість мучить, чи що? дозволяє собі зіронізувати Петро. Коли, може, і совість не хоче помічати іронії співрозмовець. Хоча гріхами цей пасажир не обтяжений, принаймні не такі вони, щоб не знайти кожному із них пояснення, а то й виправдання. Загалом, здається, належу до легіонів тих, кому сьогодні на планеті не спиться. Відколи вийшли в океан, мене, скажімо, все непокоїть ночами картини загибелі Титаніка. Ніякого відношення до нього не мав, а от верзеться. Досі ж у його трагедії ще не все ясно. Подумати лише найдосконаліше для тих часів судно з досвідченою командою, з подвійним днищем, шістнадцятьма відсіками, судно, яке вважалось непотопленим, яке могло встановити рекорд трансатлантичної плавби раптом гине у першому ж рейсі, іде на дно не серед шторму, а серед зовсім спокійних вод. А здається, воно зіткнулося в темряві з айсбергом? питаю, згадавши щось давно читане. Про можливість такої зустрічі капітан був попереджений, то чому ж він не остерігся? Чому йшов уночі на максимальній швидкості? Невже ради рекорду? І навіть після того, як о 23.40 пасажири першого класу, граючи в карти, почули підозрілий поштовх і скрегіт внизу, то й тоді ніхто не щинив тривоги. Судно рухалось впевнено при рясних вогнях під зоряним небом. Ніхто і гадки не мав, що в 0,45, тобто через 65 хвилин, за борт уже буде спущено першу рятувальну шлюпку. Загибель серед спокою, без урагану. Оце незбагненне, невже якесь втручання ззовні? Бо, як розповідають моряки, трапляються з їхнім братом історії, що їх взагалі важко пояснити. Відомі випадки, коли на досвідчених капітанів зненацька ніби находила мить затмарення. І тоді в просторій бухті при цілковитій видимості раптом відбувається зіткнення суден. Або з бездоганним лоцманом у місцях, де він безліч разів проходив без пригод, зненацька станеться таке, що ні з цього, ні з того сам буває, спрямує судно на скелі, і потім навіть собі неспроможний буде пояснити, чому так зробив. Чи не втрутились тут якісь позаземні сили? Е, хочете сказати, лоцман з інших цивілізацій, іронізує Петро. Ви жартуєте, а я на такі речі дивлюсь інакше. Не берусь, звичайно, пояснити, чому трапляються з людьми загадкові затьмарення, чому нормальній людині зраджує іноді навіть інтуїція. Але якщо дивні ці явища в природі зафіксовано, то мусили б вони усіх лоцманів насторожити, і не тільки морських. Помовчивши, старий знов повернувся до своєї ідеї фікс. Долею Титаніка я цікавлюсь давно. Образ його уявіть для мене чимось перегукується з днем нинішнім з нашою теперішньою дивовижно короткозорою глобальною безтурботністю. Між іншим, досі точно невідомо, скільки людей пішло під воду разом з Титаніком. Е, тим, кого шлюбки встигли підібрати, судилось бачити останні хвилини гинучого гіганта. На їхніх очах він тонув з піднятою над водами кормою в оздобі зелених і червоних бортових вогнів, під крики і моління людей на палубі до неймовірності швидко занурювався в безодню. Хіба ж не кошмар?